Förut hade vi eget slakteri, där fick gris och ko dö en död i lugn och ro. Nu betraktas vi som kollin fraktas vi i 20-30 mil och sedan slaktas vi. Så visst kan man förstå om man blir härsken då, det är ju inget att fundera på. På färsen som de mal, den blir för jädrigt skral, för de har skurit ner sin personal. Ja, det var bättre förr, ja, det var bättre förr, innan bondförnuftet gick i sin. Utvecklingen må vara, men ändå hävdar jag att framtiden var bättre förr i tiden. När vintern förr var slut då kunde man gå ut i sol och fågelsång och man fick beta dagen lång. Då var det frid och fröjd, och kunde man vara nöjd. Då var man fri och man slapp att stå förtöjd. Men nu står man i ett bås, ja året om gnås och lider så man håller på förgås. Och tillvaron är krass och maten saknar klass Man blir så jädra less på Almelas Ja det var bättre förr, ja det var bättre förr Innan bondförnuftet gick i sin Utvecklingen må vara, men ändå hävdar jag Att framtiden var bättre förr i tiden även sexuellt så var det bättre ställt. Då fanns det erotik, nu handlar allting om teknik. Då blev brunsten släckt, lider litt och fräckt utav en tjur varje gång man blev betäckt. Men nu emellertid är kärlek så perfid att man kan nära på bli helt rigid. För dagens kurtisör är en ynklig amatör, den tänder på en blek inseminör. Ja, det var bättre förr, ja, det var bättre förr, innan bondförnuftet gick i sin. Utvecklingen må vara, men ändå hävdar jag att framtiden var bättre förr i tid.